بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Alabado sea Allah, quien creó de la nada los cielos y la tierra. Ha hecho de los ángeles mensajeros entre él y sus profetas, y los ha dotado de dos, tres o cuatro alas. Añade lo que quiere a la creación, y él es todopoderoso. ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم Nadie puede detener la misericordia que Allah envía a los hombres y la que él retiene nadie puede dispensarla después y él es el poderoso el sabio يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فانا تؤفكون Oh gentes recuerden los favores que Allah les ha concedido ¿Hay algún creador fuera de Allah que les proporcione sustento del cielo y de la tierra? No existe ninguna divinidad verdadera con derecho a ser adorada excepto él. ¿Cómo pueden pues apartarse de él? وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك والى الله ترجع الامور Y si tu pueblo te desmiente, oh Muhammad, recuerda que otros mensajeros anteriores a ti también fueron desmentidos y todos los asuntos retornarán a Allah para que decida sobre ellos. Ya ayyuhan nas inna wa'da Allah haqqun fala taghurrannakum hayatud dunya فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور Oh gentes, la promesa de Allah es cierta. No se dejen seducir por la vida mundanal ni por el seductor del demonio, porque se apartarían del camino de Allah. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير Ciertamente, el demonio es un enemigo su. Tomadlo, pues, como el enemigo que es. Él invita a quienes lo siguen a ser de los habitantes del fuego abrasador. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفره واجر كبير Quienes hayan rechazado la verdad tendrán un severo castigo y quienes hayan creído y obrado rectamente obtendrán el perdón de Allah y una gran recompensa أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون ¿Acaso quien se ha dejado seducir por sus malas acciones hasta verlas como buenas puede compararse con quien Allah ha guiado? Allah extravía a quien quiere por rechazar la verdad y guía a quien quiere y no te consumas de pesar por ellos oh Muhammad Allah sabe bien lo que hacen والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور Allah es quien envía los vientos que forman nubes.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 A él ascienden las buenas palabras y enaltece las buenas acciones de los hombres. Y quienes tramen cualquier mala acción tendrán un severo castigo y sus planes se desmoronarán. Wallahu min turabin وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير y Allah los creó de polvo la primera vez y después de una mínima cantidad de esperma nutfah e hizo parejas de ustedes ninguna mujer concibe ni da a luz sin su consentimiento y no hay vida que él prolongue o cuya duración acorte que no haya sido decretada y conste en un registro la tabla protegida y esto es fácil para Allah وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حليه تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون Y no son iguales las dos masas de agua. Una, la de los ríos, es agradable al paladar. dulce y buena para beber mientras que la otra la del mar es salada y amarga mas de ambas comen una carne tierna y extraen adornos que lucen y puedes ver cómo las embarcaciones la surcan para buscar el favor de Allah y para que puedan serle agradecidos يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير Allah hace que la noche penetre en el día y el día en la noche haciendo variar la duración de ambos a lo largo del año y ha sometido a su voluntad el sol y la luna Ambos siguen una órbita hasta una fecha fijada. Ese es Allah, su Señor, y a él pertenece la soberanía absoluta. Y aquellos a quienes invocan fuera de él no poseen nada de los cielos y de la tierra, ni siquiera el fino pellejo que envuelve un hueso de dátil. تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير Si los invocan, no escuchan sus súplicas. Y si llegasen a escucharlas, no les responderían. y el día de la resurrección negarán que los adoraban y se desentenderán de ustedes y nadie puede informarte mejor oh Muhammad que quien tiene conocimiento de todas las cosas يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد Oh gentes, ustedes están necesitados de Allah, mientras que él no necesita nada de nadie y es digno de toda alabanza. إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد Si lo deseara, los destruiría y crearía a otros en su lugar. وما ذلك على الله بعزيز Y eso no sería difícil para Allah. ولا تزر وازرة وزر أخرى وان تدع مثقله الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه Y el día de la resurrección, nadie cargará con los pecados ajenos. Y si la carga de alguno fuera muy pesada y pidiese ayuda a otro para llevarla, éste no cargaría con nada aunque fuera su pariente más cercano. Solo puedes advertir, oh Muhammad, y hacer que se beneficien de la exhortación a quienes temen a su Señor a pesar de no verlo y realizan el salat. Y quien se purifique obrando con rectitud lo hará en su propio beneficio. Y a Allah será el retorno de todas las cosas para que él decida sobre ellas. وما يستوي الأعمى والبصير y no puede compararse el ciego que no quiere ver la verdad con el vidente el creyente ni pueden compararse las tinieblas con la luz ni la sombra el paraíso con el calor el infierno وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور Ni pueden compararse los vivos, los creyentes con los muertos quienes rechazan la verdad Allah hace escuchar a quien quiere y tú oh Muhammad no puedes hacer que escuchen quienes se hallan en las tumbas y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 Y hay montañas con vetas blancas y rojas de tonalidades distintas y otras son de un negro intenso. ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور Y asimismo los hombres, las criaturas de la tierra y el ganado son de colores diferentes como prueba del poder de Allah. Realmente solo temen a Alá los más sabios de entre sus siervos. En verdad, Alá es poderoso e indulgente. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور quienes recitan el libro de Allah realizan el salat y dan en caridad en secreto o públicamente, de lo que les hemos proveído, persiguen un gran beneficio que no perecerá. Allah les dará su recompensa y aumentará su favor sobre ellos. él es realmente indulgente y agradecido. والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه ان الله بعباده لخبير بصير Y lo que te hemos revelado del libro el Corán Oh Muhammad, es la verdad que confirma las escrituras anteriores antes de que fueran alteradas por el hombre. Ciertamente, Allah está informado de lo que hacen sus siervos y ve todas las cosas. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير Y concedimos el libro el Corán a quienes escogimos de entre nuestros siervos tu nación oh Muhammad entre ellos hay quienes son injustos consigo mismos porque no cumplen con todo lo que deben cumplir ni respetan todas las prohibiciones de Allah otros se hallan en una situación intermedia pues se alejan de lo que Allah ha prohibido mas cumplen solamente los preceptos mínimos obligatorios y otros se apresuran a realizar todas las buenas obras que pueden con el consentimiento de Allah. Y esto, el haber recibido el libro, es realmente una gran bendición. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير Entrarán en los jardines de la eternidad, situados en los niveles superiores del paraíso. Lucirán en ellos brazaletes de oro y perlas. y vestirán prendas de seda. وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور y dirán alabado sea Allah quien ha hecho que desaparezca toda nuestra tristeza Ciertamente, nuestro Señor es indulgente y agradecido. الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب Él es quien, por su gracia, nos ha hecho habitar la morada eterna del paraíso donde no conoceremos fatiga alguna ni la sensación de cansancio. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور Y quienes hayan rechazado la verdad obtendrán el fuego del infierno que ni acabará con ellos permitiéndoles morir para descansar del suplicio ni tampoco se les mitigará en lo más mínimo así es como recompensamos a quienes niegan la verdad وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ Y allí gritarán suplicando Señor, sácanos de aquí para que podamos actuar con rectitud. y no como hacíamos antes. Se les dirá: ¿Acaso no se les concedió una larga vida para haberlo hecho y haber reflexionado sobre la exhortación que recibieron? Asimismo, se presentó ante ustedes un amonestador y lo rechazaron. Sufran el castigo, pues los injustos no tendrán quien los socorra ان الله عالم غيب السماوات والارض انه عليم بذات الصدور Ciertamente Allah posee el conocimiento absoluto del Gaib que sus siervos ignoran en los cielos y en la tierra y conoce lo que albergan los corazones هو الذي جعلكم خلائف في الارض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا Él es quien ha hecho que lo sucedan en la tierra generación tras generación Y quien rechace la verdad lo hará en perjuicio propio. Y la incredulidad de quienes niegan la verdad no hará sino aumentar la ira de su Señor sobre ellos y su propia perdición en la otra vida. قل ارايتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ام اتيناهم كتابا أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل ان يعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا Diles, oh Muhammad, ¿no han reparado en las divinidades a las que invocan fuera de Allah? Muéstrenme que han creado en la tierra o su parte en el dominio de los cielos. ¿O acaso les hemos concedido algún libro en el que se basan para defender sus argumentos? Por supuesto que no. Mas lo que los injustos que rechazan la verdad se prometen entre ellos no es sino engaño y falsedad. ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا Ciertamente Allah evita que los cielos y la tierra se desvíen de sus órbitas. Y si se desviaran, nadie excepto él podría devolverlas a su lugar y mantenerlos en él. En verdad, él es tolerante e indulgente al posponer el castigo de quienes rechazan la verdad. واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من احدى الامم فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا Y los idólatras de la Meca juraban solemnemente por Allah que si se presentara ante ellos un amonestador serían la nación mejor guiada.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 كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا ¿Acaso no recorren la tierra y ven cuál fue el final de quienes los precedieron a pesar de que los superaban en fuerza y poder y reflexionan sobre ello? Mas nada ni en los cielos ni en la tierra puede escapar de Allah en verdad él es el omnisciente y todopoderoso ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده بصيرا Y si Allah castigara a los hombres por sus acciones, no quedaría sobre la faz de la tierra ninguna criatura no pero les concede un plazo hasta una fecha determinada, el día de la resurrección. Y cuando llegue dicho momento, Allah los juzgará con justicia, pues él observa todo lo que hacen sus siervos.